Bismillahirrahmanirrahim. Rekao ima Mahmed, Allah mu se smilovao. Temelji osnovna čela sunneta kod nas su ostavljanje prepirki, napuštanje sjedinja sa sedbenica strasti i udaljavanje razmirica, raspravljanja i polemisanja u vjeri. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Zahvala pripada uzvišenom Allahu, gospodaru svih svjetova, salavata i salame, donosimo na Allahu poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu i sve plemenite ashabe. Za Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć i dozvolu nastavljamo sa našim druženjem uz dijelo temeli sunneta u sudu sunne od imama Ahmeda ibn Hanbala. Allah mu se smilovao. U prethodnim predavanjima komentarisali smo riječi imama Ahmeda koje smo prethodno čuli i pojasnili smo smo ukratko propis ulaska u rasprave i polemike sa novotarima, pojasnili smo stanja kada je to propisano, dozvoljeno, možda pohvalno ili naređeno. Zatim smo se dotakli propisa zbližavanja sa novotarima, sjedenja sa sljedbenicima strasti u vjeri i spomenuli smo stav učenjaka ehli Sunneta wal o tome. Citirali smo nekolicinu citata i govora islamskih učenjaka poznatih imama ovog ummeta koji su zabilježeni u kapitalnim opće priznati poznatim dijelima ehli Sunnata wal koji jasno i nedvosmisleno pojašnjavaju propis sjedenja, zbližavanja sa onima koji slijede strasti u vjeri sa novotarima i vidjeli smo kako učenjaci upozoravaju na opasnost toga i odvraćaju sljedbenike sunneta da budu blizu novotarima, da se zbližavaju sa njima, da sjede sa njima zbog velike opasnosti toga po sljedbenike sunneta. Zato što su, kao što smo rekli, srca slaba i lahko pokleknu, lahko upadnu u zabludu, prevrnu se, povedu se za drugima, a vjera je nešto najpreće što posjeduje svaki musliman. Pogotovo ako te Allah te barake wa ta'ala uputi na spoznaju sunneta, onda sunnet i uputu kojom te obdari uzvišeni Allah azza wa jel, trebaš čuvati čvrsto, kao što je poslanik alaihi salatu wasalam rekao da to stisnemo svojim kutnjacima, da ne puštamo. Zbog čega je poslanik alaihi salatu wasalam u hadithu Irbada ibn Sarije, kojeg smo više puta citirali, oporučio na na čvrsto pridržavanje za sunnet. Da to stisnemo čvrsto i jako poredivši to sa stiskanjem kutnjacima. Jer inače čvrsto se drži samo ono za što strahuješ da može otići. Da ti može neko ukrasti ili oteti. Ono za što se ne bojiš da bi neko mogao ukrasti ili oteti ili da bi ti moglo ispasti. To ne držiš čvrsto. Čvrsto drži samo ono što se bojiš da može ispasti, da može otići. Pa tako isto Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam usporedio je pridržavanje za sunnet sa čvrstim držanjem, zato što će postojati oni koji će pokušavati da nam sunnet otmu, da nas od sunneta udalje, u potpunosti ili djelimično. Pa vidjeli smo kako ulema imami ovog ummeta, poput imama Ahmeda ibn Hanbala, čiju poslanicu komentaršemo, a i drugih imama upozoravaju na opasnost druženja sa novatarima. I vidjeli smo čak i primjere onih koji su zbog druženja sa novatarima otišli u zablud. Malo pomalo su upali u njihove kanđe i nisu se mogli osloboditi tog negativnog utjecaja sve do smrti. Umrli su, otišli pred svog gospodara, subhanahu wa ta'ala, sa određenim novatarijama i zabludama. Da nas Allah sačuva toga. I to što smo pojasnili, to jest obaveza udaljavanja od sljedbenika strasti u vjeri od novatara, to je osnova na kojoj su bili ispravni prethodnici, bez razilaženja među njima. Oni su zabranjivali da se sjedi sa sljedbenicima strasti, sa novatarima, sa onima koji su skrenuli sa pravog puta, kao vid bojkota onih koji su skrenuli sa pravog puta i udaljili se od sunneta. Ali i iz straha da nešto od zablude, od novotarija uđe u njihova srca, jer su srca slaba i prevrtljiva kao što smo rekli. Nakon što smo pojasnili tu osnovu, stav ehli sunneta vol po ovom pitanju, sve što smo spomenuli prenijeli smo iz izvornih i kapitalnih dijela poznatih i opće priznatih imama ovog ummeta. Ništa nismo rekli od sebe, ni riječi. Ostaje još da pojasnimo, kao što smo već najavili i obećali, da li se ovo pravilo o kojem smo govorili izbjegavanje novotara, udaljavanje od novotara, bojkot, heđer, novotara, da li se može primijeniti na sve situacije i stanja? Drugim riječima, ima li izuzetka tome? Da li se sve to može slijepo, bukvalno primijeniti u svakoj situaciji, u svakom stanju, na svakom mjestu i po pitanju svakog pojedinca među novotarima? Ili ipak imaju određena pravila i propisi koji se moraju uzeti u obzir i razmatranje prije primjene ovog propisa u praksi. Na prvom mjestu mora moramo napomenuti da novotari nisu svi na istom stepenu. Znači imamo one koji su veliki novotari, čija novotarija je velika, opasna i imamo one koji su mali novotari, čija novotarija nije toliko opasna kao prva. Iako je kažemo svaka novotarija zabluda i opasnost po muslimane. Ali nije isto na primjer novotarija šija, džehmija, mu'tezila, kaderija kao novotarija na primjer u ibadetima. Nije isto novotarija onih koji proglašavaju sve osim jednog malog dijela ashaba nevjernicima, novotarija Rafilija ili Šija, ili onih koji negiraju Allahova subhanahu wa ta'ala svojstva, ili onih koji dozivaju svojim dovama takozvane evlije i šehove, čineći širk u ibadetu, nije ta novotarija na istom stepenu kao na primjer novotarija Mevluda, ili novotarija učenja Kur'ana na kaburovima, ili novotarija obilježavanja određenih podnavanike odabranih noći. Dakle, te novotarije ne mogu se porediti jedne sa drugima. Moramo napraviti razliku između velikih i opasnih novotarija i novotarija koje nisu toliko opasne i nisu toliko velike. Iako, opet ponavljamo, svaka novotarija je opasna i svaka novotarija je zabranjena. I svaka novotarija je po tekstu hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam zabluda. U tom kontekstu prilika je i da odgovorimo na jednu šubhu, nedoumicu koja se javlja kod mnogih koji govore o ovom pitanju. A to je kada se govori o novotarima, imate one koji tvrde da se ovi citati koje smo u prethodnim predavanjima spomenuli odnose samo na one koji su novotari u akidi, one koji su odstupili od vjerovanja ahli sunnata u akidi, u vjerovanju. Dok oni koji upadaju novotarije u ibadetima kažu to se ne odnosi na njih. Pa da li je to istina? Da li je istina da je novotarija samo novotarija u akidi, u vjerovanju i da je novotar samo novotar u akidi ili ipak novotarija je i novotarija u ibadetima i novotar je i novotar u ibadetima. Istina je da, kao što smo spomenuli, novotarije nisu na istom stepenu. Imamo opasnije i manje opasne novatarije, ali svaka novotarija je zabluda. Svejedno, bila novotarija u akidi, u vjerovanju ili novotarija u ibadetima. Kaže šehol Islam ibn Taymiye, rahimahullah, kao što se navodi u njegovim fetvama u prvom tomu, 160. stranca, kaže onaj ko se približava Allahu, subhanahu wa ta'ala, ibadetom koji nije obavezan, niti pohvalan, ali on smatra da je taj ibadet obavezan ili pohvalan, takav je u zabludi i novotar je po jednoglasnom stavu islamskih učenjaka. Dakle, šehol Islam ibn Taymiye rahimahullah prenosi konsenzus islamskih učenjaka da je onaj ko čini ibadete koji nisu obavezni i pohvalni, dakle za njih nema dokaza u šerijatu, nema dokaza u Koranu i sunnetu da su obavezni ili pohvalni, a on smatra da su ti ibadeti obavezni ili pohvalni. Kao što novotari smatraju da su mnogi ibadeti pohvalni, iako nemaju za njih dokaza. Kaže šehol Islam, takav je u zabludi, u dalaletu i novotar je po jednoglasnom stavu islamskih učenjaka. Sav taj govor da je novotarija samo novotarija u akidi pada u vodu i nema nikakve osnove. Novotarija je novotarija i to je zabluda. Svejedno bila u akidi, u vjerovanju ili u ibadetu. Ali smo rekli nije na istom stepenu opasnosti, ali je i jedno i drugo zabluda. Dakle, govor kojeg smo citirali u prethodnim predavanjima i citati koji upozoravaju na zbližavanje sa novotarima i na opasnost sjedenja sa novotarima odnose se na sve vrste novotara. Odnose se na sve vrste novotara. Svejedno, radilo se o novotarima u akidi ili novotarima u fiqhu ili u ibadetima. Kaže šehhul Islam ibn Taymiye, grupacije koje se pripisuju novotarijama u osnovama vjere u akidi, kaže nisu sve na istom stepenu. Neki od njih su odstupili od sunneta u velikim, krucijalnim temeljima vjere, a drugi su odstupili u manjim, detaljnijim pitanjima. Ovo je prva napomena da sve novotarije nisu na istom stepenu i to se mora uzeti u razmatranje kada je u pitanju ovaj propis bojkotovanja ili izbjegavanja udaljavanja od novotara. Znači kao pravilo možemo reći što je čovjekova novotarija veća i opasnija zaslužuje više udaljavanja i izbjegavanja, a što je njegova novotarija manja i manje opasnija zaslužuje manje bojkota, manje izbjegavanja, udaljavanja, ali procjena toga se vraća na islamske učenjake na ulemu, a ne na bajke i neuki narod. Ko je taj ko će procijeniti da li je novotarija velika ili mala, onaj ko poznaje ta pitanja. Što je novotarija opasnija, to je udaljavanje, izbjegavanje novotara preče i pritvrđenije. A što je novotarija opasnija, to je i izbjegavanje i udaljavanje od novotara manje naređeno i manje pritvrđeno. Isto tako, nije na istom stepenu onaj ko poziva u novotariju, brani je, raspravlja, napada sljedbenike sunneta i onaj ko se slijepo iz neznanja povodi za drugima. I nije neprijatelj prijateljski raspoložen prema sunnetu. Znači riječ je samo o neznanju uz dobre namjere. Mora se napraviti razlika između onih koji su novotari, da tako kažemo, srcem i svojim djelima i onih koji su novotari zato što se povode za drugima iz neznanja. Nije isto onaj koji brani novotariju i napada sunnet kao onaj ko iz svog neznanja uz dobru namjeru povodi se za onim ko čini novotarije. Mnogi imami ovog ummeta u vremenu zapisivanja i sakupljanja haditha uzimali su hadise od pojedinih novotara koji su su bili poznati da ne lažu i čija novotarija nije bila toliko opasna i koji nisu pozivali u svoju novotariju. Zbog čega su uzimali od tih novotara hadite? Zbog nužde da se sačuva sunet Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Ti određeni novotari bili su od onih koji prenose hadite. Uzeli su hadite od svojih šehova i onda su upali određene novotarije. Imami ovog ummeta, poznati imami, uzimali su od takvih osoba hadite, predaje koje prenose. Iako su bili novotari, odlazili su kod njih i slušali su hadite koje prenose pod uslovom da su ti novatari bili poznati da ne lažu, iako su pri sebi imali određene novatarije, ali nisu uhvaćeni u laži. Bili su poznati kao iskreni ljudi koji ne lažu, koji govore istinu, koji govore istinu i nisu pozivali u svoje novatarije i njihova novatarija nije bila toliko opasna. Čak imamo učenjake, imame, koji su općenito uzimali hadite od novatara. Svejedno, njihova novatarija bila opasna, više ili manje i svejedno pozivali u svoju novatariju ili ne, uzimali su od takvih hadite pod uslovom da su poznati kao oni koji ne lažu, kao oni koji govore istinu, ali su upali u određene novotarije. Imate hadithe kod imama Buhari i kod imama Muslima, u čijim lancima prenosilaca nalaze se određeni novotari. Imran ibn Hittan, kojeg smo spomenuli na prošlom predavanju, koji je oženio onu ženu koja je bila sa Haridžijama da bi je vratio na sunnet, pa je ona njega odvratila od sunneta i odvela sa sobom u novotariju Zavlu Haridžija. Imam Buhari prenosi u svom sahihu hadise od toga Imrana ibn Hittana, koji je bio povjerljiv, ali je bio Haridžija. Imam Buhari pomenuje svojoj vjerodostojnoj zbirci hadisa, koja je najvjerodostojnija zbirka haditha pod nebeskim svodom, hadite u čim lancima prenoslaca nalazi se Imran ibn Hittad, iako je bio Haridžija. Zbog čega? Zato što je nužda zahtijevala takvo nešto. On nije bio poznat kao oni koji lažu i prenosio je određene hadite koje nisu mogli naći kod drugih ravija i uzimali su od takvih osoba hadite. A sve to zbog nužde da se sačuva sunnet Allahov poslanika sallallahu alihi wasallam. Spominje Hafiz Khatib al-Baghdadi u svom dijelu al kifaya fi ilmi rivaje da je Imam Ahmed ibn Hanbel upitan da li si slušao hadise koje prenosi Abu Qatan koji je bio kaderija. Pa kaže Imam Ahmed nisam primijetio da poziva u svoju novotariju. Da sam znao da poziva u svoju novotariju ne bi slušao od njega hadise. Imam Ahmed je znao da je on kaderija, da je novotar i prenosio je, slušao je hadise od njega. Kaže zato što nisam vidio da poziva u svoju novotariju. Da sam znao da poziva u novotariju ne bi odlazio kod njega i ne bi uzimao od njega predaje. Pitanje ima Mahmed da li treba zapisivati hadite koje prenose murđije i kaderije? Kaže ima Ahmed, da, treba uzeti predaje koje oni prenose, ako nisu od onih koji pozivaju svoju novotariju. Ako nisu od onih koji pozivaju u svoju novotariju. Dakle, nisu svi novotari na istom stepenu, treba napraviti razliku između onih koji pozivaju novotariju i onih koji ne pozivaju svoju novotariju, koji slijede određene zablude iz dobre namjere, iz neznanja, nisu na istom stepenu i ne treba se prema svakoj skupini obhoditi na isti način. Treba napraviti razliku u obhođenju između onih koji zastupaju velike novatarije i onih koji zastupaju manje novatarije kao što treba napraviti razliku između onih koji pozivaju u novatarije i onih koji ne pozivaju u novatarije. Što je novatarija opasnija i onaj koji slijedi tu novatariju, poziva u novatariju zaslužuje više izbjegavanja, ignorisanja, bojkota, udaljavanja i tako dalje. Što je njegova novotarija manja i ne poziva u novatariju zaslužuje manje izbjegavanja i udaljavanja. Kaže šehol Islam ibn Taymije, kada se pri istom čovjeku nađe dobro i zlo, griješenje i pokornost, sunnet i novotarija, takav zaslužuje od prijateljovanja i nagrade shodno stepenu dobra koji se nalazi pri njemu, kao što i zaslužuje od neprijateljstva i kazne shodno stepenu zla koje se pri njemu nalazi. Kaže tako da se pri jedno istim čovjekom može naći ono što iziskuje da bude počašćen i ponižen. Kao kradivac. ruka mu bude osjećena zbog krađe i onda mu se dadne materijalna pomoć iz Bejtul Mala onoliko koliko je dovoljno za njegove osnovne potrebe. Dakle, jedan čovjek pri njemu se može naći i suneti novotarija, može se naći i grijeh i pokornost i dobro i zlo. Shodno stepenu dobra ili stepenu zla koje se nalazi pri tom čovjeku toliko zaslužuje neprijateljstva ili prijateljovanja. Toliko zaslužuje nagrade ili kaznije. Pa je naveo šehol i mi je primjer kradljivca koji kada ukrade ono što za sobom povlači šerijatsku kaznenu normu sjećenje ruke pod određenim uslovima kada se ispune, bude mu ruka odsječena zbog krađe, to je kazna za njega. Ali u isto vrijeme se nagradi ili ukaže mu se pomoć tako što će mu iz Bejtul Mala, iz državne kase muslimana, biti data materijalna pomoć onoliko koliko je dovoljno za njegove osnovne potrebe. Zato što nije u stanju, nakon što mu je osjećena ruka, da zarađuje kao što je bio u stanju da zarađuje kada je bio u potpunosti zdrav. Kaže šehol Islam ibn mije u nastavku ovog govora, ovo što smo spomenuli je temelj i osnova na kojoj su jednoglasni učenjaci ehli sunneta wal džemaata. Završen citat šehol Islama ibn Također bitna napomena kada se govori o ovom pitanju jeste da nije svako od onih koji urade neku novotariju ili kažu nešto što je suprotno sunnetu i uputi prvih generacija. Po kratkom postupku novotar, na kojeg se odnosi govor islamskih učenjaka kojeg smo spominjali, o udaljavanju od novotara, o izbjegavanju novotara, o mržnji prema novotarima i tome slično. Isto kao što nije svako onaj ko uradi veliki grijeh ili dijelo kufra, nevjerstva, po kratkom postupku odma fasik, veliki griješnik ili nevjerstva nevjernik. Nije svako ko uradi djelo kufra odmah nevjernik. Nekada čovjek uradi djelo iz neznanja, želi učiniti dobro pa nenamjerno pogriješi. Nekada učini djelo pod prisilom ili pod tevilom, pogrešnim tumačenjem i tome slično. Možda ako bi mu bilo pojašnjeno, odmah bi se pokajao i povratio od greške. Poznat vam je slučaj čovjeka koji se spominje u hadithu o pokajanju, da se Allah subhanahu wa ta'ala obraduje pokajanju jednog od nas više nego što se obraduje čovjek koji izgubi svoju devu u pustinji i onda sjedne u hlad drveta čekajući da mu dođe smrt, iznenada ugleda devu pred njim na kojoj se nalazi njegova hrana i njegovo piće i onda iz prevelike radosti kaže gospodaru moj, o Allahu, ja sam tvoj gospodar, ti si moj rob, pogriješivši iz prevelike radosti. Ove riječi koje on rekao, o Allahu, ti si moj rob, ja sam tvoj gospodar, to su riječi kufra, nevjerstva, ali zbog prevelike radosti pogriješio je, nije bio svjestan šta govori i nije zbog toga počinio nevjerstvo. Poznat vam je i slučaj čovjeka koji je mnogo griješio prema uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa kada mu je došla smrt, kada je bio na samrti, oporučio je svojim sinovima da kada preseli spali njegovo tijelo i onda da prospu pepeo, da se raspršti po moru, da vjetar raznese na sve strane, kaže ako Allah bude u stanju da me oživi i da sakupi moje tijelo, kaznit će me kaznom kojom nije kaznio nikoga od ljudi. Vidimo da je ovaj čovjek posumnjao u Allahovu kudret, u Allahovu moć, da je Allah u stanju da ga oživi, Allah je u stanju da ga oživi živi. Kaže pa Allah subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu naredit će da se sakupi njegovo tijelo. Allah kada želi nešto da se desi kaže samo budi i ono bude. I u jednom trenutku bit će doveden pred uzvišenog Allaha. I onda će ga Allah te wa ta'ala upitati zbog čega si to uradio robe moj? A on će reći i straha od tebe o moj gospodaru. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala oprostiti mu grijehe i narediti da bude uveden u džennet. Ovaj čovjek je posumnjao u Allahov kudret, u Allahovu moć i pored toga nije bio nevjernik. Allah subhanahu wa ta'ala oprostio mu je njegove grijehe i uveo ga u džennet zato što je bio neznalica, nije poznavao i straha od Allaha subhanahu wa ta'ala je to učinio. Dakle, nije po kratkom postupku svako onaj ko učini djelo nevjerstva odmah nevjernik. Isto tako nije ni svako onaj ko učini novotariju odmah novotar na koje se odnose govor islamski učenjaka kada se govori o novotarima. Postoje određena pravila koja se moraju uzeti u razmatranje. Nije svako djelo nevjerstva na istom stepenu. Imaju djela nevjerstva koja kada čovjek ih učini ne može biti osim nevjernik kao što imaju i druga djela koja može čovjek učiniti iz neznanja, može iz pogrešnog razumijevanja i tome slično, kao što smo čuli u prethodnim primjerima. A primjera ima mnogo. Dakle, prije nego što na nekoga spustimo propis da je novotar, moraju se zato ispuniti uslovi i otkloniti prepreke. Cilj ovog govora nije tražiti opravdanja novotarima ili umanjivati njihovu štetnost i opasnost po muslimane, nego ukazati na jednu bitnu stvar sa kojom je došla ova plemenita vjera, a to je opreznost i predostrožnost. Da čovjek bude oprezan, da se olako ne upušta u donošenje sudova o drugima. Da ne bi umjesto borbe za sunnet upali u činjenje nepravde drugima. Znači učenjaci pravi razliku između govora o određenom dijelu, da je to djelo, djelo nevjerstva ili djelo novotarije, upozoravanja na to djelo i odvraćanja od tog dijela, od kufra, od novotarije, od velikog grijeha i između proglašavanja onoga koji čini to djelo nevjernikom ili novatarom. Mora se napraviti napraviti razlika između te dvije stvari. Jedno je da kažemo to i to djelo je novotarija, a potpuno drugo je da kažemo da je taj i taj čovjek novotar. Jedno je da upozoravamo na djelo, da je to djelo novotarija, da ga ne treba činiti, da je to djelo opasno, da je suprotno sunnetu i slično tome, a drugo je da upozoravamo na čovjeka da je on novotar, da se treba od njega udaljiti i tako dalje. Na djelo treba upozoriti svaki musliman koji zna da je određeno djelo djelo novotarije, da je djelo kufra, veliki grijeh, mora svaki musliman da upozorava na to. Ali spuštanje propisa i donošenje sudova o ljudima, u to se ne treba svako upuštati. O tome treba govoriti samo onaj koji to poznaje detaljno, koji se razumije u te stvari, a ne svako da se bavi i da donosi sudove o ljudima, da sudi drugima. Ako bi po kratkom postupku proglasili svakog ko upadne u neku grešku ili novotariju novotarom, onda bi nam malo ko od uleme ostao, a da nije novotar, da ga ne odbacimo. Rijetko ćemo naći nekog od uleme imama, ako uopće uopće postoji primjer da se od njega ne prenosi neki govor koji nije suprotan sunnetu. Malo možemo naći nekog od imama, a da se od njega ne prenosi nešto što je suprotno sunnetu ili neka greška, ali mi znamo da su to greške koje su im se nenamjerno provukle, da oni nisu ciljali da pogreše ili da urade suprotno sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam, nego im se greška provukla, možda nisu znali određeni hadith kojeg su znali drugi učenjaci ili su bili primorani ili su nešto pogrešno razumjeli, pa im se desila greška. Znači mi ne slijedimo ulemu u greškama, ali čuvamo njihovu čast i njihov stepen koji im pripada u našoj vjeri. Kada razmotrimo detaljnu situaciju na terenu, stvarnost je da su ljudi po pitanju proglašavanja drugih novatarima otišli u dvije krajnosti. Imamo one za koje ne postoje novotari. Osim teoretski, dakle negdje tamo u knjigama se spominju, ali u praksi ih nema. Ne postoje. To su za njih neke bajke iz prošlosti. I sa druge strane imamo one koji i za najmanje odstupanje od sunneta proglašavaju druge novatarima. Tako da je malo ko za njih ostao na sunnetu i pravom putu. Osim njih sami. Imamo imamo te dvije krajnosti. One za koje ne postoje novotari, da, priznat će oni da postoje novatari teoretski, ali u praksi ko je novatar, nema novatar. I sa druge strane, oni koji za najmanju grešku, za najmanje odstupanje od suneta odma spušta propis, taj taj novatar i malo ko za njih je ostao na sunnetu, osim njih sami, izrasta većina i oni koji su na sunnetu, za takve su novatari. Istina je sredina između ove dvije krajnosti. Da, novotari postoje. Svi oni koji se spominju u dijelima uleme, ima ih i danas. Čak i više. I ima i mnogih novih vrsta novotara koji prije nisu postojali, ali nije svako ko pogriješi ili nenamjerno odstupi od sunneta po kratkom postupku novotar, kao što i treba biti krajnje oprezan kada se spušta propis na neku osobu da je novotar, kao što smo već spomenuli. Neuki ljudi se ne trebaju olako u to upuštati, nego se po pitanju toga treba savjetovati sa ulemom i sa učenim. To vam je kao odjel za zarazno u bolnicama. U njega ne ulaze osim ljekari koji su zaštićeni i obučeni. Ako uđe onaj koji je nedoučen, koji je nedovoljno spretan, ili će pogoršati bolest drugima, ili će sebe zaraziti. Zatim, oni koji primjenjuju bojkot, izbjegavanje novatara, udaljavanje od novatara o kojem smo govorili, nisu svi na istom stepenu, u istom halu. Spomenuli smo da novatari nisu svi na istom stepenu. Isto tako kažemo i oni koji izbjegavaju novotare, koji bi trebali da izbjegavaju novotare, nisu svi na istom stepenu i u istom stanju. Izbjegavanje novotara od strane učenjaka, od strane uleme, nije isto bitan kao izbjegavanje od strane običnog muslimana, sljedbenika sunnet. Običan musliman koji nije učenjak koji nema znanja, kada se udaljava od novotara, on se udaljava da bi prije svega sačuvao sebe od šubhi, zato što je srce slabo, pogotovo po pitanju onih čije je znanje površno. Pa onda na drugom mjestu bojkotuje novotare kao vid ljubomore prema sunnetu i tako dalje. Za razliku od alima, od učenjaka, od šeha, koji bojkotuje zbog ovog što smo spomenuli i još dodatno bojkotuje zato što je on autoritet i zato što se drugi za njim povode, za razliku od džahila ili neznalice. Učenja kada bojkotuje, njegov bojkot često boli one koji bivaju bojkotovani. Jer se zna da ljudi gledaju u njega i uzimaju u obzir njegove riječi i njegove postupke za razliku od neznalice koji kada bojkotuje često niko ne mari za njegovim bojkotom, i izbjegavanjem. Šta više, možda se novotari i raduju njegovom bojkotu. Idi što dalje od mene. Znači on u osnovi ne voli da se sretne sa njim, voli da ga izbjegava i kad vidi da ga još ova izbjegava on se obraduje. I ova stvar se mora uzeti u raz razmatranje. Nije isto bitan bojkot ili udaljavanje od onoga koji ima znanje i onoga koji nema znanja. Od onoga koji je utjecajan u društvu, koji je ugledan, koji ima određeni stepen i ugled i od onog koji je u potpunosti nebitan, dakle negdje na margini društva, niko ne mari za onim što on radi. Onaj koji je učen, koji je ugledan, on kada bojkotuje, bojkotuje radi sebe i radi drugih, zato što drugi na njega gledaju i zato što njegov bojkot boli one koji bivaju bojkotovani. Za razliku od neznalice ili onoga koje nebitan u društvu. Kada kažemo nebitan, ne mislimo da je neko od muslimana nebitan ili da je neko kod Allaha subhanahu wa ta'ala od vjernika nebitan. Možda je taj koji je nebitan na većem stepenu kod uzvišenog Allaha od onog za koje kažemo da je bitan. Nije riječ o tome, Evo kažemo nebitan nije utjecajan u društvu. Ljudi ne uzimaju ga u obzir. Njegov bojkot nije isto bitan i isto bolan kao bojkot onoga koji je ugledan i utjecajan u društvu. Ta stvar se mora uzeti u obzir. Također, ono što spominju islamski učenjaci kada se govori o ovom pitanju jeste i to da je izbjegavanje novotara, udaljavanje od novotara, bojkot novotara je kao lijek. To je kao lijek. Svrha je da urodi plodom i da izliječi bolesnika. A lijekove ne može propisivati osim ljekar koji je iskusan i razumije se u svoj posao. Ako upotreba lijeka još više pogoršava bolest, onda se neće koristiti. Jer šerijat je došao da ostvari koristi i upotpuni ih onoliko koliko je moguće. Kao i da otkloni štetu tu i umanji je onoliko koliko je moguće. I to je od univerzalnih šerijatskih principa i pravila. Znači, obaveza je ostvariti dobro i odstraniti zlo, ali da bi ostvarili dobro, moramo biti sigurni da nećemo zbog toga napraviti veće zlo. Kao i da bi odstranili zlo, moramo biti sigurni da nećemo zbog toga dovesti do većeg zla ili odstraniti zbog toga mnogo dobra koje je bitnije i preće od ostranjivanja određenog ograničenog zla. Osim svemu tome su govorili islamski učenjaci. Kada se primjenjuje lijek, moramo biti sigurni da će taj lijek uroditi plodom, da će koristiti bolesniku i svima ostalima. Ako lijek kojeg koristiš samo još više povećava bolest, neće se koristiti. Traga će se za drugim lijekom koji je učinkovitiji i koji je korisniji, koji je bolji za tog bolesnika. Da bi odstranili zlo, ne smijemo zbog toga dovesti do većeg zla ili da bi ostvarili određeno dobro, ne smijemo dovesti da zbog tog dobra izgubimo dobro koje je i bitnije, važnije za nas od tog dobra koje pokušavamo da ostvarimo. Isto tako i zlo, kada želimo da odstranimo neko zlo, da umanjimo neko zlo, ne smijemo zbog toga povećati drugo zlo koje je opasnije po nas. Ostranimo jedno zlo, ali zbog tog jednog zla zadesi nas deset opasnijih i gorih stvari po nas. Kaže šehol Islam Ibn Taymije i vidite da često citiramo šehol Islama Ibn Taymije zato što je on bio jedan od simbola borbe protiv novotarija. Jedan od simbola borbe protiv novotarija. I ne može niko reći da je šehol Islam Ibn Taymije nije popustio, da je on e, skrenuo sa pravog puta. Svi sljedbenici sunneta uzimaju šehu islama Ibn Taymije kao autoriteta. Prihvataju da je on jedan od najučenijih imama ovog ummeta i oni koji su najviše slijedili sunnet i najviše se borili protiv novotara. Kaže šehu islam, Allah mu se smilovao, primjena heđera, to je bojkota novotara, razlikuje se shodno jačini i slabosti onih koji primjenjuju bojkot, te shodno njihovoj mnogobrojnosti ili malobrojnosti. Svrha bojkota heđera je da se ukori onaj koji radi novotarije, da se odgoji, te da se običan narod za njim ne povodi. Dakle, to je kao odgojna mjera, te da se običan narod za njim ne povodi. Prema tome, ako je korist maslaha u primjeni tog propisa, to je bojkota, preovladavajuća, tako da će ignorisanje, izbjegavanje novotara uroditi plodom i oslabiti i umanjiti zlo, u tom slučaju ga je propisano primjenjivati. Dočim, ako ignorisanje, izbjegavanje novotara, udaljavanje od novotara, neće spriječiti novotara da radi novotariju, niti će utjecati na nekog drugog da ostavi novotariju. Naprotiv, samo će povećati zlo, a ujedno onaj koji izbjegava novotare je slab, tako da je šteta od primjene tog propisa preovladavajuća nad njenom koristi, kaže šehol islam, tada nije propisano izbjegavati novotare. Naprotiv, približavanje i lijep odnos prema nekim ljudima je korisniji od izbjegavanja i ignorisanja. Lakše ćeš ga promijeniti i lakše ćeš smanjiti njegovu štetu, možda ako mu lijepo pristupiš, ako ga lijepo posavjetuješ, ako na lijep način mu ukažeš na njegovu grešku, nego da ga izbjegavaš, da ga bojkotuješ, ne razgovaraš sa njim, udaljavaš se od njega i e, slično tome. Kaže, zato što je izbjegavanje i ignorisanje za neke ljude korisnije od lijepog odnosa i približavanja. Kao što je za neke ljude lijep odnos i približavanje korisniji od izbjegavanja i ignorisanja. Kaže, tako je Allah, poslanik sallallahu alaihi wasallam neke ljude pokušao približiti sebi, a neke druge bi ignorisao i izbjegavao. Dalje kaže šehol Islam ibn Taymije, isti je propis kada je u pitanju neprijatelj. Nekada će se protiv neprijatelja voditi bitka, nekada će se sa njima potpisati primirje, a nekada će se od njih uzimati džizija. Sve to shodno situaciji i preovladavajućoj koristi. Kaže govor naših imama, poput Ahmeda ibn Hanbala i drugih, o ovom pitanju je zasnovan upravo na ovoj osnovi i ovom pravilu. Pravio je razliku, to jest imam Ahmed i drugi učenjaci, pravili su razliku između mjesta u kojem ima puno novotarstva kao raširenost kadera, pogrešnog razumijevanja kadera, Allahove odredbe i određenja, u Basri gledanja u zvijezde kao vid e, u Horasanu, šiizma u Kufi i tome slično. I mjesta u kojima nije takvo stanje. Dakle, pravi razliku između mjesta gdje je raširena određena novotarija, gdje su novotari jači i mnogobrojni i mjesta gdje je novotarija izolovana ili nalazi se među pojedincima samo. Znači, moramo uzeti u obzir i vremenski period i stanje muslimana. Nije isto stanje kada je sunnet bio uzdignut, a njegovi sljedbenici većina, prijedvodnici u društvu, ponosni, uzdignutog čela, snažni, sunnet prevladavajući raširen među ljudima i stanja kada je sunnet zanemaren, sljedbenici sunneta potlačeni, manjina, odbačeni od društva, kada je za vrijeme Omera radijallahu anj pojavio se Sabir ibn Isl koji je zapitkivao nebitnim pitanjima kao što je poznato. Omer radijallahu anhu štapom ga je odgojio i istjerao mu šubhe iz glave štapom, ali nakon Omera radijallahu anhu kada se pojavile gore novotarije i veće opasnosti nego što je to bio slučaj sa Sabihom ibn Islom, a mnogi ashabi su i dalje bili prisutni živi među ljudima, nisu bili u stanju da štapom izbijaju šubhe i bojkotuju ili odgajaju novotare. Nije isto bilo stanje za vrijeme Omera radijallahu anhu, pa se pojavi neki sabir koji zapitkuje o nebitnim pitanjima, pa ga Omer radijallahu anhu štapom izudara i izbije mu te šubhe iz glave i stanje kada je Omer radijallahu anhu veselio nakon 20-30 godina, iako su mnogi ashabi bili prisutni, nisu bili u stanju da štapom odgajaju novotare. Tako isto poredite i stanje nakon ashaba, stanje nakon tabirina i kako odmiče koja generacija. Spominje Ebu Bekr al al-Halal u dijelu as sunnah da je Ishaq ibn Mansur, jedan od učenika imama Ahmeda ibn Hanbala, upitao imama Ahmeda o onome koji kaže da je Kur'an stvoren. Pa mu je imam Ahmed rekao, kod takvih je svaki belaj, od takvih ljudi dolazi svaki belaj, od onih koji govore da je Kur'an stvoren. A naknadno ćemo kroz komentar ove poslanice pojasniti šta se to odnosi kada kažemo e, da li je Kur'an stvoren ili nije i kada se pojavila ta novotarija i zbog čega su učenjaci upozoravali na to. Govor o tome će naknadno doći. To je jedna od od koje se pojavile za vrijeme imama Ahmeda ibn Hanbala. Kaže imam Ahmed ibn Hanbal, onaj ko kaže da je Kur'an stvoren, od njega dolazi svaki belaj. Pa ga je Ishaq ibn Mansur upitao, da li treba protiv njih pokazivati neprijateljstvo ili sa njima treba mudro postupati, blago. Pa kaže imam Ahmed, Allah mu se smilovao, stanovnici Horasana nisu u stanju da iskazuju neprijateljstvo prema njima, zato što su manjina, zato što su nejaki. Kaže šehol Islam ibn Taymije, propis je, kao što je spomenuo ima Ahmed ibn Hanbal po pitanju stanovnika Horosana u tom vremenu. Da nisu bili u stanju pokazivati neprijateljstvo protiv džehmija, to jest oni koji kažu da je Kur'an stvoren. Kaže pa tako onaj ko nije u stanju, ko nije u mogućnosti da pokazuje neprijateljstvo prema novatarima, sa njega spada obaveza tog djela. Dok lijepim i mudrim ponašanjem umanjuje se šteta povjernika koji je slab, nemoćan, a možda u tome bude i pridobijanje snažnog griješnika. Onaj ko nije u stanju da pokaže neprijateljstvo javno prema novatarima, možda u primjeni blagog ponašanja, mudrog obhođenja sa njima, u najmanju ruku ako se ne pridobiju ti novotari i povrate u sunnet, umanjit će se šteta povjernika koji je slab i nemoćan. Neće ga uznemiravati i neće ga tlačiti i tome slično. A možda, možda i u lijepom ponašanju i, mudrom obhođenju sa novotarima, blagom pristupu novotarima, se pridobije grešnik, novotar koji je snažan. Uputaju Allahovim rukama. Kaže dalje šehol Islam ibn Taymije, slično tome je i kada se proširila novotarija kadera među stanovnicima stanovnicima Basre. Kaže da su učenjaci ostavili prenošenje hadisa od njih, mnogo znanja i sunneta koje je bilo kod ravija u Basri, otišlo bi u zaborav, bilo bi izgubljeno. Također kaže šehol Islam, Allah mu se smilovao, propis po pitanju svakog muslimana se razlikuje. Kao što se razlikuje propis kada je u pitanju činjenje hidže iz Meke u Medinu. Nisu svi ashabi bili na istom stepenu. Nije isto stanje onoga koji je bio u mogućnosti da učini hijđru bez problema kao stanje onoga ko nije mogao da učini hijđru. Pa tako isto nije stanje kada nekoga izbjegavaš, bojkotuješ, a imaš potrebe za njim, kao stanje kada nekoga izbjegavaš, a imaš potrebu za njim. Vežete nešto sa njim. Nije isto kada bojkotuješ nekog, u osnovi nemaš potrebe, nisi primoran da dođe sa njim u kontakt, kao stanje onoga s kim ti je možda nužda da budeš u nekom kontaktu, a ti si slab, potlačen, nisi u mogućnosti, nije isto stanje i to treba uzeti u razmatranje. Još jedna izrazito bitna napomena kada se govori o ovom pitanju jeste da izbjegavanje novotara, bojkot, upozoravanje na njih mora da bude iskreno u ime Allaha, kao i svi drugi i badet. Ne smiju kroz to da se provlače nesuglasice na ličnim osnovama, da to bude paravan za prepucavanja na ličnim osnovama i da se iza toga krije svođenje nekih neriješenih računa u pozadini. Kaže šehol Islam, Allah mu se smilovao, onaj ko heđri bojkotuje novotare zbog strasti ili bojkotuje na način koji nije propisan ili bojkotuje one koje nije propisano bojkotovati, ne smatra se od onih koji slijede sunnet. A kako li samo često duše rade ono što odgovara njihovim strastima i prohtjevima, misleći da to rade iz pokornosti Allaha. I kaže Allah mu se smilovao, ako novotar poziva u vjerovanje u akidu koja je suprotna Kur'anu i sunnetu ili slijedi put koji je suprotan Kur'anu i sunnetu, njegovo stanje treba pojasniti ljudima, upozoriti na njega ne bi li se narod pripazio njegove zablude i kako bi znali njegovo pravo stanje. Kaže, ali sve to treba da bude na principima iskrenog savjeta, tražeći Allahovo lice, iskreno ime Allaha, a ne iz prohtjeva prema nekoj osobi. Kao na primjer da među njima postoji dunjalučko neprijateljstvo, spore se oko nekih pitanja dunjalučkih ili između njih postoji mržnja, zavis, netrpeljivost ili se nadmeću ko će biti glavni, ko će biti predvodnik u društvu i onda iznosi laži o toj osobi osobi, pokazujući da je to savjet muslimanima upozoravanje na notara, a u tajnosti njegov pravi nijet je omalovažiti tu osobu i uzdići se iznad nje. Kaže šehul islam, to su šetanska posla. Dakle, kada se upozorava na novotare, to mora da bude iskreno u ima Allaha, kao savjet muslimanima, zato što je vjera savjet, a ne da se u pozadini kriju neki nezavršeni računi koji trebaju da se svedu ili određena prepucavanja na ličnim osnovama, a sve to se umotava u celofan borbe za sunneti upozoravanja na novotarije. Također, od izrazito bitnih napomena kada je riječ o ovom pitanju, ovom propisu, jeste i to da se ovaj propis ne smije koristiti u političke i stranačke koristi. Ne smije se poigravati sa ovim propisom radi određenih političkih koristi, kao što ne smije biti predmet poigravanja u rukama interesnih grupacija ili određenih institucija i tome slično. Naći ćete da neki citiraju govore u Leme o izbjegavanju novotara, bojkotu novotara, udaljavanju od novotara, samo kada se, na primjer, govori o Haridžijama. Kada se govori o tekfirovcima, o Haridžijama, onda znaju svi citate kako treba izbjegavati novotare, kako ne treba sa novotara, novotarima kako se treba udaljiti od novotara. Zbog čega? Zato što je ta grupacija politički nepodobna. Ta priča ili taj govor odgovara društvu jer je ta novotarska grupacija politički nepodobna. A sa druge strane isti ti koji citiraju te citate o bojkotu novotara naći ćeš i da su milostivi prema drugim novotarima koji su možda gori od ovih ali su politički podobni. Ili kada neko upozorava na opasnost sjedenja sa novotarima kažu da se to ne odnosi na one koji sjede izbližavaju se sa ciljem dave. želimo da ih odvratimo od novatarije, da ih približimo sunnetu i tako dalje. Ali sa druge strane, kada neko sjedne sa Haridžijama, na primjer, za takve ne postoji to pravilo. Sa njima se ne smije sjediti radi dave, nego samo bojkot. Dakle, vidimo da tu nema principa, nema pravednosti, nego kako je ko politički podoban, na njega se odnosi jedan propis, a na druge se odnosi drugi propis. Ovo pitanje se ne smije politizirati, nego se spušta pravi i pravedno na sve grupacije, shodno njihovoj blizini ili udaljenosti od sunneta, shodno opasnosti njihove novotarije po, po muslimane, a ne da se to koristi i zloupotrebljava u ostvarenje nečijih interesa, ličnih ili stranačkih ili društvenih ili tako dalje. I za kraj završit ćemo sa još jednim bitnim pravilom, možda i najbitnijim od svega ovog što smo prethodno spomenuli, a to je da su sljedbenici sunneta uz to što upozoravaju na novatarije i odvraćaju od novotara, oni su milostivi prema stvorenjima. Oni su milostivi prema stvorenjima. Kaže šehol Islam ibn Taymiye, Allah mu se smilovao, imami ahlu sunneta wal džemaata, učenjaci i vjernici, njihove osobine su znanje, pravednost i samilost. Oni poznaju istinu zbog koje bivaju sljedbenici sunneta i sačuvani od upadanja u novotarije. Pravedni su prema onima koji su izašli iz okvira sunneta, pa čak i kada oni, to jest novotari, čine njima nepravdu. Čak i ako novotari čine njima nepravdu, oni su pravedni prema njima. Na nepravdu ne uzvraćaju nepravdom, nego na nepravdu vraćaju pravdom. Kaže i milostivi su prema stvorenjima. Žele im dobro, uputu i znanje i nipošto im ne žele zlo početno. Ako se desi da ih kazni ini i pojasne njihove greške i nepravdu, to je samo da bi pojasnili istinu ljudima iz milosti prema stvorenjima. Ne da bi se življavali na novotarima, da bi im nanijeli zlo i tome slično, nego iz milosti prema njima. Iz milosti prema njima to čine. Sljedbenici sunneta pojašnjavaju istinu, pravedni su prema drugima i samilosni su, milostivi prema stvorenjima. Kada upozoravaju, to čine iz milosti. To čine iz milosti prema stvorenjima, zato što žele da taj hajr koji je pri njima prenesu na druge, da podijele sa drugima. Žele da svi ljudi krenu pravim putem. Žele da svi ljudi udalje se od griješenja prema Allahu, da se udalje od novotarija, da se udalje od puteva zablude, da budu pokorni uzvišenom gospodaru. Njima nije drago kada neko ode u zabludu, kada neko skrene sa pravog puta, kada odstupi od sunneta. Oni su žalosni zbog toga, oni tuguju zbog toga, oni žele da ti ljudi se vrate i pokaje Allahu, a ne da im je drago kada neko pokaže novotariju, kada neko skrene sa pravog puta, da u srcima osjećaju radost kada kada se desi nešto loše i tako dalje. Ne, ne, oni su milostivi prema ljudima, a od milosti prema ljudima je i to što pojašnjavaju istinu i upozoravaju na ono što je loše i na puteve koji vode u stramputicu. Molim uzvišenog Allaha te wa ta'ala da ove riječi budu dokaz za nas, a ne protiv nas i molim ga subhanahu wa ta'ala da nas obdari ispravnim razumijevanjem vjere, da nas počasti ustrajnošću na pravom putu i da nas usmrti na sunnetu Allahovog poslanika poslanika sallallahu alaihi wasallam i spoji nas u džennetu sa odabranim društvom poslanika, vjerovjesnika, šehida, dobrih. Allah najbolje zna, a salavat i selam neka su na Allahu poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu i sve plemenite ashabe, a naša posljednja dova je Alhamdulillahi Rabbil Alamin.